บุ๊กทูสี่สิบเอ็ดปัตรุเซชิอุนูปัตรุเซชิอุนูที่ไหนออริเนตาร์เ n t อริเอนตาร์เ e สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ unde este biroul de informații pentru turiști Unde este biroul de informații pentru turiști? คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ aveți pentru mine o hartă a orașului Aveți pentru mine o hartă a orașului? จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ se poate rezerva aici o cameră de hotel Se poate rezerva aici o cameră de hotel? เมืองเก่าอยู่ที่ไหน unde este centrul istoric Unde este centrul istoric? วิหารอยู่ที่ไหน unde este domul Unde este domul? พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน unde este muzeul Unde este muzeul? ซื้อสแตมได้ที่ไหน De unde se pot cumpăra timbre poștale? De unde se pot cumpăra timbre poștale? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน De unde se pot cumpăra flori? De unde se pot cumpăra flori? ซื้อตั๋วได้ที่ไหน De unde se pot cumpăra bilete de călătorie De unde se pot cumpăra bilete de călătorie? ท่าเรืออยู่ที่ไหน unde este portul Unde este portul? ตลาดอยู่ที่ไหน unde este piața Unde este piața? ปราสาทอยู่ที่ไหน unde este castelul Unde este castelul? การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ când începe turul cu ghid Când începe turul cu ghid? การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ când se termină turul cu ghid Când se termină turul cu ghid? การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ cât durează turul cu ghid Cât durează turul cu ghid? ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาเยอรมัน doresc un ghid care vorbește limba germană Doresc un ghid care vorbește limba germană. ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอิตาเลียน doresc un ghid care vorbește limba italiană Doresc un ghid care vorbește limba italiană. ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส doresc un ghid care vorbește limba franceză Doresc un ghid care vorbește limba franceză.